Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate, zofijni, ljubimci. Pozdravljeni v novi ediciji odaje Zofijnih. Tudi v današnji odaji nadaljujemo s kratkim tematskim ciklom, ki ga posvečamo vprašanju dela. S tem namenom v nekaj nadaljevanjih beremo študijo o zgodovini fleksibilizacije dela, ki jo je pod naslovom Mobilizacija delavcev – zgodovina ponotranjanja prisile pripravila Karolina Babič. Študija sledi zgodovinskim spremembam načinov mobilizacije delavcev, ki so v zadnjih dveh stoletjih vodile od tipično zunanjih prisil k delu do samomobilizacije delavcev. V današnji odaji se bomo v osrednjem prispevku lotili sprememb tehnoloških in organizacijskih pogojev dela. V nadaljevanju odaje pa vas ponovno čakajo še redne rubrike Filozofija skozi čas – poročilo iz Delavsko-Pankerske univerze, humor in napovednik. Želimo vam prijetno urico v naši družbi. Kje si, Gavro, druže, stari, da o naprav, ki ste revolucionarji, je sploh ki je še kako stal. Ki ste bratje obljubili, smo da skupaj pljunemo v roke in da vzajemno si zgradimo svobodo. Kje učenjaki, kje ste znanci, ki prepričali ste me? To, da znanje se izplača in še enkrat učiti se kje pravične žive liki, sama usta vas nekoč, o bodočnosti jo spravim, pa da je v slogi moč. Kje si gavra v naših dušah, kje se skrivaš, kje klečiš, kaj ti brani, da ne planeš, kvišku in ne ustreliš. Kje si nadal boljši jutri, kaj ne kliš mi v oči, kje si pest v moji dlani, znaš. Giovanni, kje nas me, kje si ga v zgodovine, si koles je v te pognal, kje si mar ne veš ne mine, da da bi te ne iskal, kje si ga v druže stari, pesnik bil si in sanjač, meč resnice ostro svete je klobratstva. Zofini. Ljubimci spremembe tehnoloških in organizacijskih pogojev dela. Ameriški ekonomist in sociolog Jeremy Rifkin je opravil temeljito analizo sprememb na področju dela in zaposlovanja v zadnjih dveh stoletjih, pri čemer je pretežno sledil tistim spremembam, ki izhajajo iz uvajanja novih tehnologij ter novih principov organizacije dela v produkcijskih procesih. V njegovi knjigi Konec dela, zaton svetovne delavske sile in nastop posttržne družbe lahko spremljamo množično gibanje delavcev iz sektorja v sektor, iz kmetijskega sektorja v industrijski, iz industrijskega v storitvenega, iz storitvenega v tretji sektor. Gre za gibanje, ki je povzročeno z nadomeščanjem človeške delovne sile z novimi tehnologijami za prihranek dela ter z reduciranjem potrebe po delovni sili na podlagi novih organizacijskih pristopov. Z vidika problematike, ki jih sledimo v tem prispevku, kjer nas zanimajo spremembe načinov mobilizacije in prisile k delu, je Rifkinova analiza plodna predvsem zato, ker lahko v ozadju tehnoloških in organizacijskih sprememb zaznamo tudi gibanje k ponovnemu združevanju na eni strani človekovega siceršnjega življenja ter na drugi strani njegovega dela. Gre za trend gibanja v smeri ponovnega prepletanja sfere produkcije in sfere reprodukcije, v smeri ponovnega spajanja človeka kot osebe in njegovega dela – vendar bomo videli, da je ta novi spoj človekovega življenja in dela povsem drugačen od celovitosti, ki je bila značilna za delo pred pojavom industrijskega meznega dela ter meščanskega uradniškega in intelektualnega dela v drugi polovici 18. stoletja. Na začetku smo izpostavili, da je pojav svobodnega dela, ki dela odcepi od siceršnjega človekovega življenja, v okviru sekularizacije sveta predstavljal osvoboditev posameznika od prirojenih družbenih vlog, ki so se utemeljevale v transcendentnih pravilih. Pomembno v teh predindustrijskih okoliščinah pa je to, da je šlo pri življenju kmetov, pri domačih obrtnikih, pri plantažnih zakupnikih za preplet življenja in dela, ki je bil samoumeven, vnaprej dan in edini možni način življenja. Dejstvo prepletenosti produkcije in reprodukcije ni predstavljalo kakšnega objekta refleksije in posledično družbene vrednote ali družbenega problema. Šlo je za neizpodbitno danost življenja. Šele Marksova kritika industrijskega dela kot odtujenega dela za nazaj vzpostavi celovitost dela in življenja kot vrednoto vendar pa se, kot bomo videli, prav doseganje takšne celovitosti, kar je značilnost sodobnih oblik dela, izkazuje kot problematično. Poglejmo si sedaj, kako je glede na Rifkinove analize tehnološki in organizacijski razvoj vodil najprej od celovitega kmečkega načina življenja in dela preko industrijskega otujenega dela k novim oblikam celovitega neotujenega spoja življenja in dela v drugi polovici 18. stoletja in v prvi polovici 19. stoletja se opade več dejavnikov, ki povzročijo masovno gibanje ljudi iz kmečkega podeželja v mestne tovarne. To je čas tako imenovane prve industrijske revolucije, katere formalni rojstni dan označuje vatov parni stroj iz leta 1765. Citiramo. Silopare so uporabljali za pridobivanje rud, proizvajanje tekstila in izdelovanje široke palete blaga, ki so ga predtem izdelovali ročno. Konec citata. V tem obdobju je prebivalstvo hitro naraščalo, zato je bilo v kmetijstvu premalo dela za vse. Hkrati tehnološki napredek tudi v kmetijstvu znižuje potrebo po delovni sili. Leta 1837 John Deere izdela prvi železni plug z jeklenim rezilom. V 50. letih 19. stoletja se uveljavi žetveni stroj. Revolucija na področju kmetijske mehanizacije je hitra in stopnjevita. Leta 1892 že prvi traktor. Odstotek prebivalstva, ki se preživlja iz kmetijstva, je vse do danes strmo padal. Do konca 18. stoletja je v zahodni in srednji Evropi delež kmečkega prebivalstva približno 80 odstoten, okoli leta 1900 le še 40 odstoten, leta 1970 le še 10 odstoten. Danes se na celem svetu res da še skoraj polovica prebivalstva preživlja iz kmetijstva, pri čemer pa gre pretežno za dežele tretjega sveta. V Združenih državah Amerike je danes le še 2,7 odstotka prebivalcev zaposlenih v kmetijstvu. Naglo upadanje odstotka zaposlenih v kmetijstvu v zahodnem svetu priča o tem, kako nenadno in masovno so morali ljudje zaradi preživetja zapuščati podeželje in si poiskati mestno delo v industrijskih mestih vendar pa je delavce pogosto tudi v mestih presenetilo pomanjkanje delovnih mest zaradi napredka tehnologij. Rifkin prikaže nesrečno usodo afriških američanov, ki so se med prvo svetovno vojno in takoj po njej množično selili iz poljedelskega juga na industrijski sever, kjer pa so v tovarnah zaradi novih tehnologij ponovno ostali brez možnosti za delo. Druga industrijska revolucija med letom 1860 in Prvo svetovno vojno, ki je temeljila na začetkih uporabe nafte in elektrike, je dokončno ponudila sanje o svetli tehnološki prihodnosti. Zdaj postaja tehnologija nekakšen tuzemski bog. Vizija tako imenovanega tehnoparadiža postane eden glavnih motivacijskih elementov. Ljudje, ki so opravljali težko dela v dolgotrajnih delovnikih, so verjeli, da jih bo tehnologija osvobodila. Sanjali so o družbi obilja in prostega časa. V prvih desetletjih 20. stoletja je tako tehnološka utopija predstavljala enega glavnih mobilizacijskih in motivacijskih dejavnikov za delo množic. Masovni mezni delavci v modernih industrijskih tovarnah so verjeli v začasnost svoje pozicije ter čakali na nove tehnologije, ki bodo namesto njih opravljale težko delo in jih osvobodile. Po drugi strani pa je za to obdobje značilno moderno upravljanje, ki se je prvič pojavilo v 50. letih 19. stoletja v železniški industriji. Značilnost takšne moderne korporacije je bila njena hierarhična upravljalska struktura, hierarhije znotraj hierarhij. Takšna korporacija je nastopala kot silen proizvajalec, ki lahko proizvede velike količine standardiziranega blaga. V teh organizacijah so tako najnižji delavci kot tudi srednji management imeli jasno določene naloge, pristojnosti in odgovornosti. Organizacijo dela je tukaj obvladovalo to, kar Rifkin imenuje kult učinkovitosti. Učinkovitost se pojavi kot osnovno vodilo organiziranja produkcijskih procesov predvsem po letu 1895, ko izide znamenita Taylorjeva knjiga o znanstvenem upravljanju dela. Ponovno je zanimivo, da učinkovitost ne služi le kot upravljalska strategija menedžmenta, temveč se prenese tudi v siceršnjo kulturo – saj delavci posvojijo utopijo učinkovitosti v prepričanju, da si bodo z večjo učinkovitostjo zagotovili blaginjo in več prostega časa. V tem obdobju so v Združenih državah Amerike množično ustanavljali društva za učinkovitost. Izmerili so na primer, da gospodinja pri pomivanju posode opravi 80 nepotrebnih gibov. Prav tako je za prva desetletja 20. stoletja značilno nekakšno preuzgajanje ljudi v potrošnike. Nasplošno so bili ljudje pred tem časom nagnjeni k skromnosti in varčevanju, saj so po eni strani to zahtevale okoliščine, po drugi strani pa je bila skromnost moralna vrlina, še posebej značilna v protestantskem svetu Združenih držav v takratnem času. Ljudje so raje zmerno delali in imeli temu primerno manj dobrin, kakor da bi bili pripravljeni delati več in temu primerno več trošiti. Ena glavnih nalog poslovnega sveta v prvi polovici 20. stoletja je bila zato izgradnja tržnih principov, ki naj sistematično preusmerijo ljudi k logiki več delati in več imeti. Ti principi so temeljito spremenili poglede ljudi na svoje življenja. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti. Na Radiu Marš poslušate oddajo Zofijinih ljubimcev. Če je pri zaposlovanju masovnega industrijskega mezdnega delavstva v času prve industrijske revolucije, torej v drugi polovici 18. in v prvi polovici 19. stoletja, veljalo predvsem golo načelo eksistenčne prisile in surovega obvladovanja delavstva, pa se v času druge industrijske revolucije in takoj po njej, torej v drugi polovici 19. stoletja in predvsem v prvi polovici 20. stoletja, že pojavijo motivacijski in mobilizacijski mehanizmi, ki temelijo na utopijah, na obljubah svetle prihodnosti, ki čaka delavce predvsem zaradi tehnološkega razvoja, utopija tehnoparadiža. Zaradi novih organizacijskih principov, utopija kulta učinkovitosti ter zaradi masovne produkcije in blaginje, utopija potrošništva. Delavci, tako fizični kot srednji upravljavci, so sicer v delovne procese vključeni na način rutiniziranega in neosebnega opravljanja dela, a hkrati so že osebno motivirani in mobilizirani na podlagi kolektivnih utopij za razumevanje sodobnih motivacijskih in mobilizacijskih principov na področju dela in zaposlovanja pa je ključno obdobje po drugi svetovni vojni, še posebej obdobje od 60. let 20. stoletja do danes. Kmalu po drugi svetovni vojni se v japonski avtomobilski industriji pojavi nov organizacijski model, danes poimenovan postfordistična proizvodnja ali vitka proizvodnja ali Toyotizem. Potreba po novih organizacijskih principih se pojavi predvsem zato, ker stari organizacijski principi v kombinaciji z novimi tehnologijami ne porajajo želenih učinkov. Nove tehnologije so zahtevale tudi novosti v organizaciji dela – Za nove upravljalske tehnike je značilna predvsem ukinitev starih hierarhičnih organizacij in vzpostavitev novih mrežnih modelov, kjer se delo organizira v sklopu manjših ekip delavcev, kjer je vsak delavec usposobljen za opravljanje različnih del. V vsaki ekipi so prisotni tako manj kvalificirani delavci, kakor tudi inženirji. Glava in telo sta ponovno združena. Tako odgovornost, kakor tudi kreativni moment izgradnje same proizvodne linije sta prenesena na samo ekipo. Mrežna organizacija pomeni predvsem to, da uprava oziroma glava, ki ukazuje in določa delovne naloge, ter izvedbeni del oziroma telo, ki opravlja rutinska dela, nista več strogo ločena, temveč se po principu ekip oziroma timov združita v sami proizvodnji. Na ta način organizirana proizvodnja lahko zadosti novim zahtevam na trgu, kjer je potrebno izdelati veliko število različnih proizvodov v zelo kratkem času, čemur pa stara fordistična organizacija, ki je štancala standardizirane proizvode, ni bila več kost. Za postfordistično organizacijo dela je torej značilno, da se v produkciji glava in telo spet združita, pri čemer ta združitev seveda ne nastane zaradi uspeha Marksove kritike otojenega dela, temveč zato, ker takšno združitev zahtevajo spremembe na trgu, ki postaja svetovni trg. Motivacijski in mobilizacijski principi se lahko ponovno prevesijo na osebno notranjo plat delavcev, ki se zaradi novih organizacijskih principov čutijo kot pomembni člani produkcijskega procesa. Novi principi organizacije dela po drugi svetovni vojni se upadajo s tretjo industrijsko revolucijo, ki predstavlja razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Po eni strani uvedba računalnikov v proizvodne procese vnese numerični nadzor. Stroji so zdaj vse bolj upravljani strani računalnikov. Po drugi strani pa zaradi hitrega razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij v zadnjih desetletjih, mobilni telefoni, elektronska pošta, svetovni splet, medimrežja, črtna koda in podobno, Komunikacija in informacije postanejo izjemno pomembni elementi produkcijskih procesov. Če so informacije in komunikacije predtem v produkcijskih procesih igrale le instrumentalno vlogo, pa v sodobnih produkcijskih procesih prav informacije in komunikacija postanejo osrednje surovine produkcije. Prav zato se v sodobni ekonomiji položaj človeka kot delavca temeljito spremeni. Kot smo videli že pri Virnu, je človek kot subjekt komuniciranja ter nosilec in analitik informacij v produkcijo upet kot človek s svojim celovitim življenjem. Njegovega dela ne moremo ločiti od njega kot osebe, že s tem, ko živi, dela. Razlike med delom in nedelom se ohranjajo le še provizorično in formalno, dejansko pa se klasično razlikovanje med službenim, delovnim in zasebnim časom ter službenim in zasebnim prostorom, ki se je razvijala od 18. stoletja do danes, že izgublja. Sovpadanje življenja in dela je posledica novih organizacijskih principov, postfordizem, in novih tehnologij, informacijsko-komunikacijske tehnologije. Novi pogoji dela pa so zahtevali nove načine motivacije in mobilizacije delavcev, ki prekinjajo s tradicionalnimi prisilami k delu ki so se kazale predvsem kot zunanje prisile, pa naj šlo za transcendentno določanje položaja človeka po nareku narave ali Boga, ali pa za zunanje prisile, ki so izvirale iz družbeno imanentno določenih pogojev življenja ljudi kot v obdobju zgodnje in moderne industrializacije. Prisile, ki določajo sodobnega delavca, postajajo vse bolj notranje, ponotranje ne. Avtorica prispevka je Karolina Babič. Prispevek je bil izvirno objavljen v časopisu za kritiko znanosti številka 237. That ends with an epitaph, one that will make you laugh, that says great mom, okay wife. And it'll be funny to the people who know me, who know if my body's not burned, my soul will spend an eternity in misery, tethered and bound to this earth. So I'm not a dick or a stick in the mud, always ruining things for my friends. I mustn't forget when I see the sunset that tomorrow it will rise again. So I tattoo instructions on my ass that say, Don't ever put this body in a casket. Burn it and put the ashes in a basket and throw shoes and lavender fishnets. I'm freaked out and fucked up, and I'm standing alone in an alley with you. Wanting to show you a cure for your hiccups, but instead I close my eyes. The needles are numbered, so I'm writing you letters, and I cannot disguise the fact that I'm nervous when we are together, and so I fantasize that the nights will get shorter and the days will get better. I feel a kick inside and sigh. If this is a girl, I'm naming her Heather. She'll look just like you, but her hair will be feathered. She'll say how you died before you ever met her. Her hair will be feathered. head is pounding. I can't stop the pounding. I think it is going to explode. There are plus and minuses to sinusitis, like sometimes I get to go home. But mostly it hurts so bad, I think I'm dying. I just blew my nose, and now I feel like crying. And the dreams I have are all of my past lives, and the seizures would paralyze me in the night. And I wake up clutching my teddy bear tight, and I'm drooling and trying to turn on the light. All I can do is hold fast and sit tight, but what if they forget? Cause you know they just might, so I tattoo instructions on my ass that say, Don't ever put this body in a casket, burn it and put the ashes in a basket, and throw don't ever want to be underground. Oh no. Oh no. Zofijini ljubimci. V četrtek 18. februarja 2010 je v sklopu 13. letnika Delavsko-Pankerske univerze predaval Primoš Krašovec, podiplomski študent sociologije vsakdanjega življenja in raziskovalec na Pedagoškem inštitutu. V predavanju se je lotil politične ekonomije neoliberalizma in načinov, na katere se leta odraža v sodobnih oblikah izobraževanja. Ko je neoliberalizmu krah povojne kenesijanske ureditve končno ponudil priložnost za vstop na svetovni politično-ekonomski oder, seboj ni prinesel zagovora idej klasikov liberalizma, kot bi zmotno dalo slutiti njegovo ime sili mu je ležal drugi. Ne ponuditi avtonomne sfere ekonomije kot dopolnila državi, kar je bil projekt klasičnih liberalcev, temveč postaviti državo, pa tudi preostanek družbe, na temelje ekonomije. In pri doseganju tega cilja je žel zavidljive uspehe naj si bo tako imenovani levičar ali kleni desničar, dan danes ga ni politika, ki ne bi na sam vrh svojega volilnega programa postavljal sproščujočih ukrepov, ki naj bi nas odrešili okovov države in z dvigom konkurenčnosti naredili za svetilnik sveta. A častilcev neoviranih trgov, ki da so primerni za urejanje vsega, tudi neekonomskih vidikov družbenega življenja, ne gre iskati samo med politiki, gospodarstveniki in akademskimi ekonomisti. Drži, neoliberalizem je prvo zbir politično-ekonomskih praks, a zares mu je uspelo šele, ko se je utrdil tudi kot prevladojoči konceptualni aparat, kot teoretska praksa, ki je zmogla svoje metode ter cilje usiliti tudi ostalim načinom produkcije vednosti osamljenim otočkom kritične misli, ki se niso utopili v morju neoliberalnega enoumja, denimo nekaterim takovom humanistike, pa si je zadal odrezati finančne vire in prostor na akademskih institucijah – in tu leži ključ do prehoda k drugačni družbeni ureditvi. Šele, ko bo neoliberalizem zrušen tudi kot konceptualni aparat in namesto njega vzpostavljena alternativna teoretska praksa, bo tudi neoliberalni kapitalizem zares na kolenih, sistemske krize gor ali dol. Poročilo je pripravil Rok Kogej. Roger, I had a very disturbing dream last night. In this dream... I found myself making love to a strange man. Only I'm having trouble, you see, because he's old and dying. And he smells bad, and I find him repulsive. But then he tells me that everything is erotic, that everything is sexual. You know what I mean? He tells me that even old flesh is erotic flesh. That disease is the love of two alien kinds of creatures for each other. That even dying is an act of eroticism. That talking is sexual that breathing is sexual, that even to physically exist is sexual. And I believe him, and we make love beautiful. Filozofija skozi čas. V današnji in prihodnjih rubrikah Filozofija skozi čas se bomo izognili navezavi na obletnico, kakor smo to počeli do sedaj, in s tem razširili tematske možnosti, ki jih naša oddaja lahko ponuja. V tej in naslednji oddaji bomo predstavili kratek članek o Platonovem sedmem pismu. Sedmo pismo iz sklopa 13 ohranjenih Platonovih pisem velja za zgodovinsko najbolj konsistentno in filozofsko pomembno. Argumenti proti pristnosti sedmega pisma se omejujejo na odsotnost omenjanja v ostalih antičnih virih in na filozofski odlomek o petih stopnjah vedenja, ki se pojavi samo v tem pismu. Argumenti, ki poterjujejo pristnost pisma, zagovarjajo usklajenost odlomka o petih stopnjah vedenja s širšim Platonovim opusom. Prav tako pa sta močan argument za pristnost, računalniško podprte stilometrične analize in zanesljivost zgodovinskih referenc. Platonovo sedmo pismo velja za zanesljiv vir Platonovih političnih ambicij in neuspehov, ko je hotel svojo zapisano politično filozofijo udejanjiti še v praksi. Naslovniki pisma so pristaši umorjenega Platonovega prijatelja Diona, ki je bil umorjen leta 354 ali 353 pred našim štetjem. Dion, filozofsko izobražen dvorni svetovalec in najbližji zaupnik sirakuškega tirana Dionizija Starejšega, je leta 389 pred našim štetjem povabil Platona, ki se je takrat mudil v gosteh pri Pitagorejcih v Tarentu. Pismo predstavlja zgoščeno retrospektivo in evalvacijo Platonovih uspehov ter neuspehov politično-filozofskega angažiranja na Sirakuškem dvoru. Tiranski model politične ureditve je Platon smatral za primernega za uresničitev svoje politične vizije filozofov vladarjev. V grobem lahko sedmo pismo razdelimo na dva dela, na biografski in filozofski del. Biografski del predstavlja Platonovo apologijo političnih projektov, ki jih je poskušal udejanjiti v Sirakuzah, vitalni, politični in vojaško najmočnejši koloniji takratne Grčije. V sedmem pismu opisuje Dionovim privržencem razloge, okoliščine in dosežke svojih prizadevanj z treh potovanj na Sirakuški dvor. V splošnem ostaja z rezultati razočaran. Prvo potovanje se je končalo tako, da ga je sirakuški vladar Dionizij starejši kot služnja odprodal špartanskim trgovcem. Po Dionizijevi smrti leta 367 pred našim štetjem se je Platon vrnil na dvor – kjer se je raznjel spor med Dionom in njegovim nečakom Dionizijevim sinom Dionizijem mlajšim. Oba sta se borila za oblast v polisu in posledično za Platonovo naklonjenost. Leto dni kasneje pa je Dionizijo mlajšemu uspelo izgnati svojega strica. Na drugem potovanju po Dionovem izgnanstvu se je Platon čutil dolžnega, da odpotuje na Sicilijo in posreduje pri Dioniziju mlajšemu. Poskusil ga je prosvetliti v filozofsko izobraženega vladarja, kar Dionu pred njim ni uspelo. Sprva je bil Dionizij mlajši naklonjen Platonu in si je iz političnih interesov prizadeval za njegovo prijateljstvo, vendar sta se zaradi Platonovega nepopustljivega ustrajanja na prosvetljenem političnem idealizmu in spletk Dionizijevega dvora sprla. Ta čas je v izgnanstvu v Atenah pripravljal Dion načrt za svojo politično vrnitev iz izgnanstva, ki ga je izvršil leta 357, a je v Sirakuzah vladal le slaba tri leta, ko ga je zastrupil Dionov zaupnik in hkrati učenec Platonove akademije Kalip, ki je za njim prevzel oblast v politično nemirnih Sirakuzah. Edino od Jonu lahko brez pretiravanja zatrdi, da najbolj ustreza idealu krepostnega človeka, ki bi v Sirakuzah in na celotni Sicilije vladal najbolj pravično ter dal prebivalcem polisa najboljše zakone. Kalipov umor Diona predstavlja Platonu manjše zlo kot pa Dionizijevo lahkomiselno ravnanje s filozofijo in njenim pomenom za osebnostno preobrazbo vladarja. Politični dogodki v Sirakuzah so se torej razvijali popolnoma v nasprotju s Platonovimi nameni in pričakovanji, vendar Platon svojega angažiranja ne obžaluje, še več. Svoj politični angažma dojema za nujnega. Platonov glavni namen je bil, da svojo politično filozofijo o filozofih vladarjih preveri tudi v praksi v prošnji Dionovih privržencev, da bi še nadalje sodeloval v politični stabilizaciji Sirakus, Platon ne najde več nobenega motiva. Njegova pomoč je omejena zgolj na analizo polpreteklih dogodkov, na svete in na pozivanje na zgledovanje po Dionu, ki ga je Platon od vseh sirakuških tiranov najbolj cenil. Odnos med Platonom, Dionizijem in Dionom za časa izgnanstva slednjega je po Platonovem opisu precej zapleten. Dionizij mlajši in Dion sta sicer sprta, vendar obema veliko pomeni Platonova naklonjenost. Zlasti je Platona zanimalo Dionizijevo napredovanje v filozofiji, zato se je po dolgem prepričevanju o Dionizijevi dobronamernosti in z Dionovim razumevanjem vabilu naposled odzval – kar ga je vodilo v tretje potovanje. Bal se je, da Dionizij z zanimanjem za filozofijo zgolj blefira, da bi Platona odtegnil od svojega nasprotnika Diona, ki se je zatekel v Atene. Njegov sum se je izkazal za upravičenega. Dionizij je blefiral. V nadaljevanju, ki ga bomo strnili v naslednjem poglavju prihodnji teden, Platon zavrne ambiciozen Dionizijev filozofski spis, ki predstavlja navidezno bližnico do filozofije in najvišjih filozofskih resničnosti. Rubriko Filozofija skozi čas pripravlja Boris Blagotinšek, filozofski forum mislec.net. Muzika Bob. He used to steal, gamble, and rob. He thought he was the smartest guy around. Well, I found out last Monday that Bob got locked up Sunday. They've got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. Well, I told him once or twice to stop playing cards and a shooting dice. He's in the jailhouse now. play his poker, a peanut, a whist, and yoker. But shooting dice was his favorite game. Well, he got thrown in jail with nobody to go his bail. The judge done said that he refused the fine. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse well, I told him once or twice to stop playing cards and a shooting dice. He's in the jailhouse now. I said I was the swellest guy around. Well, we started to spending my money, and she started to calling me honey. We took in every cabaret in town. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. Well, I told that judge right to his face, I don't like to see this place. We're in the jailhouse now. humor. Platon je predaval pred sirakuškim vladarjem Dionizijem o tem, kako je treba vladati. Ko končno poreče Dioniziji Platonu, tvoje besede kažejo na nemoč starca. Tvoje pa na voljo tirana, mu odvrne Platon. Ob teh besedah mu je Dionizij pokazal svojo voljo in ga prodal v suženstvo. vir trikrat pika mislec pika net. The reason why there are a lot of woolly or at least imprecise ideas out there in the world is that many people imagine that you can come up with a good idea without thinking too hard about it. Socrates thought this was crazy, and to bring out the insanity of this position, compared thinking to potting. And no one would imagine that you could make a good pot without at least following some pretty rigorous steps. And yet, many people imagine that you could come up with a good ethical idea, an idea on how to live your life, without thinking too hard about it. Socrates went further in his analogy. He actually came up with a distinct method, a Socratic method of thought. He identified five distinct steps which anyone who wanted to come up with a good thought would have to follow in order to do so. And these thoughts can roughly be summarized as follows. Firstly, look around you for statements that many people would describe as plain common sense. For example, that the best jobs are those which are most highly paid, or that happiness comes from being married. Secondly, try and find an exception to this. Could you ever be married and yet unhappy? Or could you ever be in a very well paid job and yet miserable? Thirdly, if an exception to this statement is found, it must mean that your statement is false or at least imprecise. And in this case, we find that there is an imprecision. Fourthly, try to nuance the initial statement to take the exception into account. So in our example, realize that it is possible to be quite unhappy in a very highly paid job if it's completely creatively unfulfilling, or to be quite miserable in a marriage if you've married the wrong person. Lastly, you continue this process for as long as possible. You keep trying to find exceptions to your common sense statement. And Socrates said that the truth, insofar as anyone's ever able to reach the truth, lies in a statement which it seems impossible to disprove. If we test our opinions in this way, Socrates believed, we'll be able to construct trustworthy and watertight thoughts, in just the same way as a skilled potter makes trustworthy and watertight pots. Hard time yet where you go, has it harder than ever. and people are drifting from door to door. Can't find no heaven, I don't care where they go. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, Say I had money, you better be sure. Cause these hard times will drive you from door. Zofijini ljubimci. Jutri v četrtek 1. aprila 2010 ob 19. uri vas vabimo v dvorano Gustav na pogovor o primeru Martina Baluha. Pod naslovom Upor v demokraciji in pod naslovom Mogoče se bo zgodilo tudi vam, avstrijski aktivisti za pravice živali in kriminalno razmišljanje, se bomo pogovarjali z dr. Friderikom Klamferjem, Urško Breznik, Andrejem Adamom, Samom Bohakom in drugimi. Več informacij o večeru najdete na naši spletni strani www.zofijini.net. Pomladni cikl družabnega družboslavja se nadaljuje nocoj ob 19. uri v kulturno-glasbenem brlugu Maribor. Gost aktualnega srečanja bo dr. Anton Kramberger. Več informacij o gostu in družabnem družboslavju najdete na druzabnodružboslavje.org. Delavsko-pankrska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Šola kot ideološki aparat ekonomije, ki bo v četrtek 1. aprila ob 18. uri v klubu Gromka na Metelkovi. Tokrat bo pod naslovom Menežiranje univerze predaval Mirt Komel. Vabljeni. Won't you spare me over till another year? Well, what is this? that I can't see, but thy cold hand's taking hold of me. Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray, could you wait to call me another day? The children prayed, the preacher preached, Time and mercy is out of your reach. I'll fix your feet till you can't walk. I'll lock your jaw till you can't talk. I'll close your eyes so you can't see this very hour. Come and go with me. Death, I come to take the soul, leave the body and leave it cold. To drop the flesh off of the frame, the earth and worm both have a claim. Oh, death, oh, death. Won't you spare me over till another year? My mother came to my bed, placed a cold towel upon my head. My head is warm, my feet are cold, death is a moving upon my soul. Oh, death, how you treating me? You're closed my eyes so I can't see. Well, you're hurting my body. You make me cold. You run my life right out of my soul. Oh, death, please consider my age. Please don't take me at this stage. My wealth is all at your command, if you will move your icy hands. Oh, the young, the rich or poor, all alike me you know. No wealth, no land, no silver, no gold, nothing satisfies me but your soul. Oh, death Oh, Dad, won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Prišli smo do konca še ene oddaje Zofijnih ljubimcev. Morebitne refleksije o odaji ali čemerkoli drugem so nad vse dobrodošle na našem elektronskem naslovu zofiniafnajahu.com ali na filozofskem forumu mislec.net. Za vse ostalo vas vabimo k obisku naše spletne strani trikratvojnjive.zofini.net. Z vami smo preteklo uro bili špikerka Jerneja Pirnat, tehnik Jure Augustiner, avtor rubrike Filozofija skozi čas Boris Blagotinšek, avtorica osrednjega prispevka Karolina Babič in avtor poročila iz Delovsko-Pankrske univerze Rok Kogej. Urednik odaje je samo Bohak. Do naslednjega tedna vam želimo vse dobro. Srečno! I'm singing in the rain. singing in the rain. What a glorious feeling! I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, yeah, yeah, I'm happy again. glasbeni variate. Zofijni ljubimci.